fadlu liilmi fadla za ilmu hii kuna dalili nyingi katika Qur'ani na Sunna zinazoelezea fadla za ilmu hii ya kisheria kwanza aya ya kwanza iliyoshuka kwa mtume swalla sallam aya ya kwanza ya Qur'an ala alqawli sahih ni mwanzo wa suratul alaq aya tano za mwanzo za suratul alaq ndio aya za mwanzo zilizoshuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam aya kwanza iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam hizi ni aya tano za mwanzo zilizoshuka mwanzo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika ghari hira iqra bismi rabbika alladhi khalaq ni aya inayoamrisha ilmu soma kwa jina la Mola wako aliyeumba kila kitu aya ya kwanza kabisa kuonesha dini hii kwamba ni dini ya ilmu Mtume sallam alivyoambiwa na Jibril kushukushiwa wahi mwanzo kabisa iqra bismi rabbika alladhi khalaq tumwambia mimi sijui ma ana biqari sikuwa mimi ni msomaji mwanzo kabisa na Jibril ameshuka kwa sura ile ya kimalaika wakati huo Jibrili mwanzo kabisa anashuka kwa mtume kwa sura ya kimalaika mara nyingine ilikuwa akishuka kwa sura ya kibinadamu lakini hapa mwanzo kabisa Jibril anashuka kwa mtume kwa sura ya kimalaika soma kwa jina la Mola wako aliyeumba kila kitu tumezama ma ana biqari Jibrili anaminya Mtume sallam soma kwa lazima Mtume anatetemeka ma ana biqari mpaka mwisho anamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq akamsomea aya hizi tano mpaka Mtume anarudi kwa mama Khadija hali ya kutetemeka zamiluni zamiluni nifunikeni nifunikeni nimemwona kiumbe ambaye sijaonapo kiumbe hicho Jibrili alayhi salam na kumwamrisha soma kwa hii ni moja katika aya zinazoonesha wajibu wa kusoma na kutafuta ilmu Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anamshuhudia mtu ambaye amempa ilmu kwamba amempa kheri nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anashuhudia katika Qur'an kwamba kila mtu ambaye amempa ilmu basi amempa kheri nyingi. Qala ta'ala yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira. Allah anampa ilmu anayemtaka na anayepewa ilmu basi amepewa kheri nyingi. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى كفسري آيه قال الحكمة إصابة الحق والعمل به حكمة نكوباتيا حق نكوي نكويفانيا كازي حقي هيو قال وهي العلم النافع والعمل الصالح أكفسير الحكمة قال الحكمة إصابة الحق والعمل به وهي العلم النافع والعمل الصالح ni elimu yenye manufaa na amali njema warisalatu lmuhammadiya jaat bihadhaini lamraini mtume sallam ametumwa kwetu kwa ajili ya mambo haya mawili alilmu nafi wal amalu salih yaqulu allah والعمل الصالح يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون alimamu Sa'di rahimahullah akafasiri aya hii qala alhuda alilmu nafi wa dini alhaq wal amali salih Mtume sallam ameletwa kwetu kwa ajili ya kufundisha elimu yenye manufaa na amali njema kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha mitume kuliko watu wengine kwa ilmu na wahi Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya bora mitume wake alayhi salatu wassalam amewafanya bora kuliko wanadamu wengine kwa ilmu na wahi walidhalik qala ta'ala fi haqqi adam alayhi salam qala ya adamu anbihum bi Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia nabii Adam wafahamishe majina yao falamma ambahum biasmaihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun sijawambia nyinyi kwamba mimi najua siri za mbinguni na ardhi na najua mnaoyadhihirisha na mnaoyaficha Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha nabii Adam awafahamishe malaika majina ya vitu ilmu qala ya adamu ambihum bi asma'ihim wafahamishe majina yao falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala fi haqqi Ibrahim alayhi salam qala ta'ala إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إبراهيم كان أمة قانتا لله منكم kumnyenyekea Allah hanifan mwenye kuachana na ushirikina hali ya kufuata hakuwa ni katika washirikina Ibrahim shakiran li an'umi hali yakuwa mwenye kushukuru neema zake ijtabahu Allah subhanahu wa ta'ala amemkhitari wa hadahu ila sirati mustaqim akamuongoza kwenye njia hii iliyonyoka njia iliyo sawa sawa qala ulama at-tafsir qawluhu umma هو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل والدعوه إن إبراهيم كان أمة ما معنى أمة؟ قال هو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل والدعوة أمة ليولي عليه سانيا صفة وكمليف علم عمل أتكلزاج وعلم ندعوة نكويفانيا كازي نكويفانيا دعوة المهيو كذلك قال تعالى في حق يوسف عليه السلام walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin Allah subhanahu wa ta'ala anasema fi haki Yusuf alayhi salam walamma balagha ashudda alipofikia ukamilifu wa akili yake tulimpa hukman na ilma tulimpa hukum na ilma utume na ilmu na hivyo hivyo ndivyo tunawalipa almuhsinin, wenye kufanya mema. Alimamu Saadi rahimahullah akifasiri aya hii, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma qala ja'alnahu nabiyan rasula wa, wa aliman rabbaniya ja'alnahu nabiyan rasulan wa aliman rabbaniya nabi Yusuf alayhi salam wa hakadha وهكذا الله سبحانه وتعالى alimsifu نبي الخضر عليه السلام لما رحل إليه موسى عليه السلام نبي موسى aliposafiri kwenda kwa nabiiullah al-Khadir alayhi salam qala ta'ala fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina وعلمناه من لدنا علما wakampata mja katika waja wetu ambaye tulimpa rahma tulimpa utume baadhi ya mfasiri mfasiri rahma ni utume kadhalika tumempa utume kutokana na sisi na tukampa kutokana na sisi ilmu nabiyullah al-khadir alayhi salatu wassalam وهكذا قال تعالى ممتنا على نبيه وخاتم رسله صلى الله عليه وسلم waanzala Allahu alayka alkitaba walhikma waallamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka adhima. Tumekuteremshia Qur'ani na Sunna, waallamaka ma lam takun ta'lam, Allah kukufundisha yale mambo ambayo hukuwa ukiyajua. Wa kana fadlullahi alayka adhima, na fadla za Allah juu yako ni kubwa idhan Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha mitume wake kwa ilmu wa kadhalika kwa wahi kuonesha utukufu wa jambo zima hili la ilmu ya ilmu katika fadhila za ilmu ni kwamba ndiyo sababu nyepesi ya kuingia peponi ya ilmu ndiyo sababu nyepesi ya kuingia peponi kuliko kufanya ibada bila ilmu ilmu ndiyo sababu nyepesi sana ya kuingia peponi kuliko kufanya ibada bila ilmu ni sababu nzito ya kwenda peponi ibada bila ilmu ni uzito mtu kuingia peponi sababu gani alibada biduni ilm urdhatun li alla tuqbala hadhihi alibada ni sababu ya kutokubaliwa ibada mtu anafanya ibada hajui afanya kwa kubahatisha hiyo ni sababu ya kutokubaliwa ibada zake anasema sahibu zubadi kama sikosei wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatu la tuqbalu anayefanya amali ibada bila ilmu ibada zake zinakataliwa hazikubaliwi sababu gani anabahatisha tu sijui ni hivi watu wafanya hivi sijui watu wasema hivi hajui idhan ilmu ndiyo sababu nyepesi ya kuingia peponi hadithi ya bidarda radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna mwenye kufuata njia man salaka tariqan mwenye kufuata njia hali ya kuwa anataka kwa njia hiyo ilmu sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah humsahilishia njia ya kwenda peponi kwa wanasema maulama kutafuta ilmu ndiyo njia nyepesi ya kwenda peponi kuliko kufanya ibada bila ilmu kwa hadithi hii ya mtume sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna قال صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم ملائكة ونويك مبوزاو وإن الملائكة latadhau ajnihataha ridan litalibi lilmi malaika wanaweka mbawa zao kwa kumridhia yule mwanafunzi anayetafuta ilmu. Jaalana Allahu wa iyyakum min haula. Malaika wanaweka mbawa zao kwa mwanafunzi anayetafuta ilmu kwa ajili ya kuridhia ule utafutaji wake ilmu. Thumma qala sallam wa innal alima la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fil ardi hatta fi fil ma mwanawachuoni wanamuombea maghfira vyote vilivyo mbinguni vilivyo katika ardhi duniani mpaka samaki katika maji baharini wanamuombea maghfira alim mwanawachuoni thumma qala sallallahu alaihi wasallam wa fadlul alim ala alabid ka fadli alqamari ala sairil kawakib fadhila za alim mwanawachuoni kuliko mwenye kufanya ibada ni kama fadhila za mwezi kuliko nyota zote zilizo mbinguni hakuna shaka kwamba mwezi una nuru mwangaza wa mwezi ni mkubwa kuliko hizi nyota nyingine ndogo ndogo ndio fadhila za alim ala alabid fadhila za mwanawachuoni kuliko mfanya ibada anayefanya ibada bila ilmu kafadhli alqamar ala sairi lkawakib ni kama fadhila za mwezi kuliko nyota nyingine kadhalik يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين mtu ambaye Allah anamtakia kheri humpa elimu ya dini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din mtu ambaye Allah anamtakia kheri humfahamisha katika dini akampa elimu ya dini mafhumu almukhalafa wa hadithi hii ni kwamba mtu ambaye Allah hamtakii kheri hampi elimu ya dini huyo Allah hamtakii kheri huyo kama hana ilmu ya dini huyo Allah hamtakii kheri huyo kwa hiyo kutafuta ilmu ndiyo msingi wa kila kheri kutafuta ilmu ndiyo msingi wa kila kheri na ndio msingi wa kila salah Salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa hawafanyi jambo mpaka wawe na ujuzi nalo. Je, jambo hili lipo katika sheria au halipo jambo hili mpaka wawe na ilmu nalo? Lakini sasa hivi baadhi ya Waislamu wanafanya mambo kumbe hata hayaamo katika Uislamu mambo hata hayamo katika Uislamu wanaona ni Uislamu. Si kama mlisikia kule Kenya yakifanywa maandamano ya kuwasaidia wa Palestina. Sijui kama mlisikia maandamano, mahizbi ndio walioanzisha hiyo, wanaamrisha watu wafanye maandamano, Waislamu watoke wafanye maandamano ya kuwachangia wa Palestina kule. Haya maandamano ni katika dini uislamu umeleta maandamano la Sheikh Al-Fauzan mufti al-aam lilmamlaka al-arabia saudia anasema hadha min amali al-kuffar laysa min amali al-muslimin al-mudhaharat min amali al-kuffar maandamano ni katika amali za makafiri si katika amali za waislamu kabisa Ashekh Uthaimin anasema hivyo, Ashekh Albani anasema hivyo rahimahumullah. Kibaru ulamai lumma wanakataa kwa maandamano si yetu Waislamu, mahizbi kule ndiyo viongozi wa maandamano, wala hayamo katika Uislamu, sababu ilmu hawajishughulishi na ilmu, ndiyo ndiyo mambo ya kikafiri wanayatia katika Uislamu. Uislamu haujatia maandamano, Uislamu umeleta nini? Asabru wataa liulati liumur kusubiri na kuwatii viongozi huu ndio uislamu umeleta mambo ya kijahilia ya kuasi viongozi yamebatilishwa haya watu wa kijahilia wao walikuwa wakiona kuwatii viongozi ni udhalili walikuwa wakiona hivyo kuwatii viongozi ni udhalili kuasi viongozi ndiyo sharafu ndiyo utukufu ukaja uislamu ukaondoa jambo hilo Uislamu ukasema ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum as-sam'u wa ta'a liwulati al-umur Sheikh al-Islam anasema min usuli ahli sunna wal jamaa as-sam'u wa ta'a min usuli ahli sunnati wal jamaa kuwasikiliza na kuwatii viongozi ni katika misingi ya ahli sunna wal jamaa bila kuasi kwa hiyo kutosoma, kutosoma ni janga kubwa kwa baadhi ya Waislamu. Mambo ya kikafiri wanayatia katika Uislamu. man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin. hadha bayanu fadli lilmi hii ilikuwa ni kuelezea fadla za ilmu pili lazima katika ilmu iwe masdari ya ilmu hiyo ni alquran wa sunna lazima iwe misingi ya ilmu hiyo inayotafutwa ni kitabullah wa sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sababu Qur'ani na hadithi ndiyo marejeo ndiyo marejeo ya tofauti yoyote اختلاف yoyote inayotokea katika dini marejeo yake ni Qur'ani na قال الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا mkitofautiana katika jambo lolote fa in fi shay'in mnapotofautiana katika jambo lolote shay'in ni nakira na fi siyaqi nafi fa in shart fa intanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal rasul mkitofautiana katika jambo lolote lirudisheni kwa Allah na mtume kurudisha kwa Allah ni kurudisha kwenye kitabu cha Allah kurudisha kwa mtume ni kurudi kwa mtume katika uhai wake na kurudi katika sunna baada ya kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo lazima lazima ilmu iwe misingi yake ni Qur'an maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna maneno ya mtume sallam ambapo ni wahi kama Qur'an sunna za mtume ni wahi kama Qur'an qala ta'ala wama yantiqu anil hawa إن هو إلا وحي يوحى كو لازم علم يبتي كتك مسنجه ميولي كما علم يبتي كتك مسنجه يو سي علم لازم علم يبتي كتك مسنجه ميولي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ابن القيم رحمه الله ماذا قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه العلم قال الله qala rasuluhu qala sahaba hii ndio ilmu amesema Allah amesema mtume wamesema masahaba wamesema tabi'in atba'u tabi'in elimu hii na silsila mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala masufi wao wanapenda hiyo silsila silsila lakini elimu yao hawafuati Qur'an na Sunna silsila hiyo wataipata amesema shekhe fulani amesema wali fulani hapana sisi elimu yetu ni hii qala Allahu qala rasuluhu qala sahaba hii ndio ilmu kuelimu lazima ipitie misingi hii kadhalik thalithan lazima elimu ifuatie manhaji hii ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim lazima ipitie e, ufahamu wa hawa watu wema waliopita lazima elimu ipitie kwa ufahamu wa hawa watu wema waliopita ambao wamechukua dini masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim wamechukua dini hii katika ulimi wa mtume saa sallam ghallan tariya moja kwa moja mubashara katika ulimi wa mtume sallallahu alaihi masahaba masahaba nao wakawafundisha tabi'in atabiun wakafundisha atba'i tabi'in elimu hii mpaka kufikia kwetu silsila hiyo hakuna shaka wa masahaba ni wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wamefundishwa qurani na sunna lafdhan wa ma'nan na mtume sallallahu alaihi wasallam lazima ufahamu wao utangulizwe ni lazima idhan lazima tufuate manhaji yao tusidai kwamba tunaweza tukajua ilmu bila kupitia ufahamu wao hawa hapana ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi hao ndio ambao Allah amewaongoza kwa muongozo wao ufuate kwa mtu asidhanie kwamba anaweza akajua dini bila ufahamu wa hawa hapana hawezi kujua dini sawa sawa kama ilivyoteremshwa na Allah bila kufuata ufahamu wa hawa kwa nini wa hizbiyun wamepotoka kwa nini wamepinda hawafuati ufahamu huu hawafuati ufahamu masahaba hawafuati ilmu ya masahaba mahizbi na masufi hawafuati ufahamu huu ndio maana wamepotoka wamepinda wanafuata nani mashekhe wao wala hawana wanaovioni hawana maulama hawa mahizbi hawana maulama wameacha ilmu ya masahaba kama wale makhawarij makhawarij walipotoka katika toa ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wakajitenga wakaenda kule Haraura wakaitwa Haruria walipojitenga kule Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akawapelekea ibn Abbas radhiyallahu anhuma as-sahabiyul jalil habru hadhihi al-umma akenda kuwasimamishia hoja mahawarij moja katika hoja aliyowaambia akawambia undhuru laysa fikum minhum ahad anawaambia makhawarij undhuru laysa fikum minhum ahad angalieni nyinyi hakuna yoyote katika masahaba yuko na nyinyi undhuru laysa fikum minhum ahad nyinyi angalieni bwana hakuna sahabi yoyote anayewasapoti nyinyi mmejitenga nyinyi mmemwasi Ali ibn Abi Talib kiongozi wenu khalifa nyinyi mmejitenga na hamna yoyote katika masahaba anayewasapoti sasa sisi tuwaambia hawa mahizbi na hawa masufi undhuru laisa fikum min alulamai ahad hakuna yoyote katika maulama yuko nao hawa kuna mwanawachuoni gani ambaye ni hizbi mwanawachuoni wa sunna ambaye ni hizbi hakuna mwanawachuoni gani ambaye ni sufi hawana hawana wana ndio wanatunga tu hawa mawali wao mashehe wao rasaili rasaili ndogo ndogo wa basi nani katika sufi aliyetunga mijalladat ya majmuu majmuu alfatawa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nani nani katika wao waliotunga tafsir ya Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah mijalladat man min haula hakuna idhan undhuru laysa fikum minhum ahadun angalieni hamna yoyote katika mwanachuoni anayewasapoti nyinyi mahizbi wala masufi hawana hawana maulama wewe mwanachuoni kweli kweli atasoma awe sufi mwanachuoni kweli kweli amesoma na ilmu ya Allah awe ni hizbi la hawana kwa lazima ilmu ipitie katika manhaji salafi saleh ridwanullahi ta'ala alam ufahamu wao walivyofahamu Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله wa تولى ونصله wa sa'at masira atakaye muasi mtume baada ya kumbainikia uongofu halafu akafuata isiyokuwa njia ya waumini mani almu'minuna huna as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim akafuata isiyokuwa njia ya waumini nuwallihi ma tawalla tutamwelekeza huko huko alikoelekea wanuslihi jahannama wasaat masira tutamtia katika jahannam jahannam ni mbaya marejeo yake Allah subhanahu wa ta'ala katika hii ya suratul Nisa akitahadharisha watu kutofuata ufahamu wa masahaba salafu saleh.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 ilmu ipitie kufuatia ufahamu wa watu wema waliopita as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim na ndio maana eh, athari ya ibn sirin rahimahullahu ta'ala kama fi muqaddimati sahihi muslim inna hadha alilma din fandhuru amman ta'khudhuna dinakum ilimu hii ni dini kwa angalieni wale ambao mtachukua dini yenu kwao waangalieni je ni, ni salafiyun wale mnaochukua dini kwenu ni salafiyun wanafuata manhaji ya salaf au hawafuati inna hadha alilma din fandhuru amman ta'khudhuna dinakum Ibn Sirin at-Tabi'ul Jalil akihimiza lazima sio kujichukulia tu ilmu ukimwona mtu ana kanzu nzuri na jikofia la, eh, laki moja kwani ilmu ni kofia laki moja a kwa hiyo elimu haichukuliwi kwa mtu yoyote elimu inachukuliwa kwa hawa maulama rabbaniyun na mashekhe na maduati wanaofuata manhaji hii ya salafu saleh ridwanullahi taala alaihim. Hao ndio ambao elimu inachukuliwa kwao, si kila mtu tu la. Kadhalik, lazima elimu iwe na ikhlas al-ikhlasu lillah kumtakasia Allah azza wa jalla lazima talibu ilmi awe na nia hiyo kwa maana soma lillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kama inavyojulikana kwamba ikhlas ndiyo msingi wa kukubaliwa kila amali ikhlas ni moja katika misingi ya kukubaliwa amali إخلاص المتابعة قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وقال تعالى على لله الدين الخالص معبود الله حال يكم تكسي يي عبادة زكي نعلم عبادة لازم يوين إخلاص لازم يوين متابعه كذلك متوم صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ma nawa hakuna vingine amali zote zinazingatiwa kwa nia na kila mtu atalipwa kulingana na vile alivyonuia nia yake ilikuwa ni nini kila mtu atalipwa thawabu kulingana na vile alivyonuia hadithi hii ni msingi katika misingi ya dini as-salafu salih wana maneno mengi kuhusu hadithi hii innamal a'malu binniyat ibn rajab al-hanbali rahimahullah qala wa bihi saddara al-bukhari kitabahu sahih wa aqamahu muqama al-khutbati lahu asema kwa hadithi hii al-imam al-bukhari ndiyo ameianzia kitabu chake sahih sahih al-bukhari akaiweka hadithi hii mahali pa kama khutba yake kwa kuashiria kwamba kila amali isiyokusudiwa wajhullah fahadha alamalu batil la thamarata lahu fi dunya wal akhirah kila jambo ambalo halina ikhlas jambo hilo ni batil halina nsiji yoyote hapa duniani na akhira innamal a'malu binniyat hadithi ni ndefu الإمام الشافعي رحمه الله كتك حديثي يقول هذا الحديث ثلث العلم حديثي ثلثي علم ويدخل في سبعين بابا من أبواب الفقه حديثي نينجي كتك ميلانغو سبيني كتك ميلانغو يا يفقه حديث إنما الأعمال بالنيات الإمام أحمد رحمه الله في ميكولي وقولياك قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث misingi ya dini hii ya Uislamu iko katika hadithi tatu hadithi Umar hadha innamal a'malu binniyat وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه bayyin بين والحرام بين misingi ya dini iko katika hadithi hizi tatu hadithi ya kwanza ni hadithi hii ya Umar radhiyallahu anhu qala saa sallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi kulazima ikhlasi iwepo katika jambo hili la ilmu usiwe na nia nyingine usiwe na nia nyingine ya kusoma ilmu. Ilmu ni ibada, na ibada haikubaliwi mpaka iwe na ikhlas na mutaba. Usiwe na nia nyingine mbaya zaidi ya ikhlas. Hadithi ya pili, hadithi hii ya mama Aisha radhiallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, ni mmoja katika misingi ya dini hii. Hadithi ya tatu, hadithi Nu'man ibn Bashir radhiallahu anhuma, alhalalu bayin walharamu bayin, halali iko wazi na haramu iko wazi. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas, ila akhiri hadha alhadith. Idhan ni lazima ikhlas katika jambo la kutafuta ilmu usitie nia nyingine, usitie lengo jingine la kutafuta ilmu. Ni kazi watafuta ilmu ili upate kazi nzuri wapi sijui huko uwe na shahada kubwa upa, uajiriwe kwa kazi usitie nia hiyo tia ilmu lillah wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin hii ndio nia hiyo ya ilmu ikhlas qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah hii ndio nia ya kila عمل كلا عمل لازم يكون إخلاص إذا نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين